Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. ...12. Radyo Şenliği adresi 94.9 açıkradyo.com ve Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayını devam ediyor. Son üç güne girmiş bulunuyoruz. Onun evet. da öğleyi bulduk. Beşin, ay, kaçıncı? Yedinci, Yedinci günündeyiz. günündeyiz. Evet. Bir hafta olmuş. Destek telefonları gelmeye devam, devam ediyor. ediyor. İyi bir sayıya ulaştık. 65 demiştik en son ama şu anda 65'in zaten üstündeyiz. İyi gidiyoruz yani. Ve dinleyicilerimizden Betül Aydıner'le beraberiz. Hoş geldiniz Betül Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, evet bize siz kendiniz ve Açık Radyo ile olan ıı, ilişkinizi anlatırsanız çok seviniriz. Bir ıı, e, 95'ten sonraydı tam tarihi hatırlayamıyorum 96'da olabilir. E, 6 ay İstanbul'da 6 ay Fethiye'de yaşıyoruz. Ee, bir, bir sene geldiğimizde tesadüfen arabanın radyosunda ne dinleyeyim diye ararken bir güzel bir konuşmaya rastladım. Bir, e, yanılmıyorsam bir bey tabii çok sene geçti. E, üstelik mistisizm üzerine konuşuyordu. Aa, ah, benim konum hani e, mecbur dinleyeceğim. Oturdum gitmem lazım bir yere. Ee, oturdum sonuna kadar dinledim. Ondan beri tek radyolu olarak burada olduğum zaman yaşamaya devam ediyorum. Bu da çok ilginç aslında çünkü e, yani çok büyük bir çeşitlilik, e, çeşit zenginliği olduğundan bahsediyoruz ama mistisizm üzerinden açık radyoya <laughs> bağlanan ilk tanıdığım insan sizsiniz. Harika yani. Ee, <laughs> işte o herhalde kişinin bakış açısıyla hani oradan bakınca o çekiyor veya evet, evet. karşına o çıkıyor. Bu mükemmel bir şey. Peki sonra devam ettiniz. Bu sonra 95 mi 96 diyor? Ya 95 ya 96. E, zaten 95 sonunda biz kurulduğumuz için yani 2-3 aylık bir yayın yaptık. Başından evet. beri diyebiliriz rahatlıkla. Evet, yani en Öyle eski olmuş. dinleyicilerimizden evet. birisiniz o zaman. Öyle olmuş. Peki e, şimdi e, gene ikili olarak gidip geliyor musunuz? Ha e, yok. Ee, o 2000 senesinde bitti. Hep Fethiye'ye giderken açık radyom yok ne, ne yapacağım diye. Çünkü orada daha çok vaktim oluyordu. Evet. Ee, üzülürdüm. Ondan sonra 2000'den beri İstanbul'dayım. İşte evde olup da çalışırken özellikle dinliyorum. Ee, yani... Ya, arabamda dinliyorum. Arabamda tek radyo. Evde ama son zamanlarda, son senelerde çok cızırtı var. İki radyoda da. Onun için... Onu hemen ıı, teknik arkadaşlarımızla konuşalım. Size e, özel yani ne yapılabilir bilmiyorum yani. ama konuşmamız iyi olabilir. E, bu tip durumlarda internet üstünden dinleme biraz daha rahat evet, bir dinleme şey olanağı sağlayabiliyor. Tabii. Ama, Ama yani, internet yani evin bir tarafında internet var öbür tarafında otururken onu dinleyemiyorum. Falan. Üçüncü yer olarak kullanabilirsiniz <laughs> interneti çünkü anladığım kadarıyla iki radyo kullanıyorsunuz evet. evin iki ayrı yerinde. Evet. Üçüncü bir yere de evet. bence internetinizi kurduğunuzda sorunu biraz daha hafif atlatabilirsiniz. Evet. Gerçi arada küçük bir zamansal fark olacaktır internet ve şeyle dinlemekte ama o da herhalde bir eko etkisi <laughs> yaratacak evde. Neyse bizim e, hakkınızdaki bilgiler bizde var destekçilerin hepsinin olduğu gibi hepsinde. Dolayısıyla biz sizi takip eder ve bu konuda e, destek ulaştırmaya çalışırız. Bunu buradan alenen <laughs> elimizden geleni yapacağımıza söz verebiliyorum. Peki e, nasıl e, değerlendiriyorsunuz Açık Radyo'yu bir genel olarak? Yani sadece belli bir yani müzik programlarına mı yoksa sözel programlar mı daha çok ilginizi çekiyor yoksa bir genel olarak hayat e, biçimi olarak mı? Ee, hayat biçimi olarak diyebiliriz. Tabii sözelleri seviyor. Koku olağanüstü bir programdı. Tekrar dönüyor. Ne güzel. Ee, bir, bir güzel programdı. Bir. Melda evet, Keskin. Evet. O, o da dönüyor mu? Ee, dönmüyor çünkü o başka bir bölgeye evet, yerleşti. Evet. Ee, Tam da birdi, birde anlattığı şeyleri kurguladığı bir hayatı evet, pratikte evet. de bu hayatı evet. e, yaşamak üzere öyle bir müthiş bir seçimde bulunduğu için. Zorlu bir hayat yaşıyorlar zaman zaman görüşüyoruz evet. size e, siz de temasta mısınız bilmiyorum. Ay değilim ama gene radyoda duydum galiba yaşadıkları zorlukları evet, ilk gittikleri zaman. <laughs> yani evet. her şey burası böyle çok tuhaf bir aile yapısı da meydana getiriyor. Açık Radyo ailesinin çeşitli elemanlarının hayatları hakkında da bilgi paylaşmaya imkan verebiliyor. Ee, peki e, bizim için ne e, getirdiniz, ne çalalım? Şimdi şey, kendi penceremden e, e, son zamanlarda çok duyduğum ve dinlediğim e, All of Me.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 Siz e, ressam ve seramikçisiniz aynı zamanda. Evet, mesleğim seramikçilik. 20 sene atölyem vardı e, ama e, ticari çalışırken sanat yapılamıyor. Netice olarak e, para peşinde koşmaktan da sıkılıp atölyeyi kapattım. Ondan beri e, sulu boya yapıyorum. Evet seramikçilerin de bildiğim kadarıyla yani kız kardeşim vesilesiyle aslında yakından biliyorum o yaşamış olduğunuz sıkıntıyı. Temel problemlerinden biri oluyor. Yani e, piyasa koşullarıyla piyasayla Çok, mücadele etmek, evet. yer bulmak aynı zamanda ama sanatsal niteliği de kaybetmeme çabası, evet. sanatsal anlamda da kendinizi mutlu edecek işler yapabilmek gerçekten ikisi maalesef zaman zaman çoğu zaman daha doğrusu bir araya gelemiyor. Ama siz iyi bir çözüm bulmuşsunuz kendinize bence resme dönmüşsünüz. Evet ee, yani çok uzun bir süreç bir şey ortaya çıkması seramikte. 15 ee, günden önce neticeyi görmüyoruz, göremiyorsunuz. Evde evde oturup evin bütün lüksü içinde e, sulu boyaya başlayıp sabah başlayıp akşama bitmiş olarak görmek çok güzel geldi. Hala o, o keyiften kendimi alamıyorum. Evet. Bir... Daim olsun. Ve radyoyu da çalışırken Evet çalışırken de hep radyo açık. Harika çünkü e, mesela daha önce de e, bazı özellikle mimarlık tasarım dalında çalışan arkadaşlarımız gece çalışmalarında açık radyonun çok kendilerine yardımcı olduğunu bazen sabaha karşı süren projeler içinde filan <clears throat> ideal bir e, yol arkadaşı olduğunu filan söyleyenler var. Ben o saatlere kadar kalamıyorum programım erken başladığı için sabahları fakat bakıyorum ki telefonlarda durmak aralıksız bir şekilde <laughs> aralıksız. çalıyor. Sizin e, manyetik alanınıza sokmayı başardınız galiba e, dinleyicileri. İnşallah. <laughs> E, çok iyi bir sayı, muazzam bir sayı söyleyeceğim bu arada. 71 olduk. Öyle mi? Amerika. Evet ve benim koyduğum 88 hedefine 17 destek kaldı sadece. E, ve günün hedefine de baktığımızda 188'di. Bugün büyük bir rekor kırılacak gibi hissediyorum. Öyle mi? E, öyle gidişat onu gösteriyor şu anda. Ne güzel. Evet. E, sizlerin de destekleri ve sizi de şu anda dinleyip destekleyen destekçilerimiz sayesinde Betül Hanım. Evet ve Tül Hanım'ın tabii e, önemli özelliklerinden biri dayanıklı ve sebatkar olması. Yani 1995'ten 96'dan bu yana açık radyoya <clears throat> kesintisiz olarak ve arada cızırtıya filan da rağmen dayanarak e, devam etmek e, devamlılık gerektiriyor. Biz de açık radyoda aynı devamlı sağlamakla övünüyoruz. O kadar çok şey öğreniyorum ki o kadar çok şey bilmediğimi de öğreniyorum. E, bu e, bilmedi şeyin e, eski Yunan'dan bir e, benim çok e, değerli e, Türkiye'nin önemli e, bilge kişilerinden biri olan Seha Meray vardı. Türk, yani Türkçe dil üzerine de konuşmaları olan ama aynı zamanda uluslararası hukuk dalının en önemli otoritelerinden biriydi dünya çapında. E, onun e, bir şeyini hatırladım. Yani eski Yunan düşünürleri arasındaki bir tartışmada e, bilgi arttıkça ne kadar daha büyük bir alanın bilinmediğini ortaya çıktığını anlatan bir sözü vardı. Aktardı yani eski Yunan filozoflarından o e, her zaman geçerli. Bizim için de öyle yani. Öyle sürekli bir öğrenme Öyle. süreci. E, açık Radyo bu açıdan bize çok e, yardımcı oldu. inşallah size de öyle. E, tabii. Harika. Peki buradan sonra ne yapmamızı beklersiniz mesela? Ne olsa şu olmalıydı 20 yılda iyi kötü bunu yaptınız ama bundan sonra ne olmasını isterdiniz? Açık e, o, Eminim ki siz benden daha iyi düşünürsünüz. Yani ben o kadar güzel bir çeşitlilik e, dinliyorum ki bir şey söyleyemeyeceğim. Hani şunu da şu da eksik kalıyor diyemeyeceğim. Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederiz. Evet, evet o zaman. Sona yaklaştık. Ee, hangi parçayla neyle ikinci bir hazırlığınız var mıydı acaba buraya gelirken? Var. Ee, Barbara Streisand'den bir e, Higher Ground dinleyelim. Bu daha aşkın bir sevgiyi anlatıyor. Evet ve telefon numaramızı da bir kez daha söylerseniz manyetik alandan çıkmadan. <laughs> Telefonlarımız 212 343 41 41 desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür Çok ederiz teşekkür Betül Aydıner. Teşekkür ben teşekkür ederim. Look me over this horizon. Let the sun's light warm my face. Once again, the times are changing. Once again, I've lost shoes. Greed has robbed me of my vision, turned my heart from higher truth. for a warmer hand to hold. The path of light is narrow, but it leads to streets of gold. higher ground. In this world we move through shadows, never sure of what we see. While the truth abides between us, come and share the truth with me. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. ...12. Radyo Şenliği